cerita dengan judul Weten Daging Panggang. Tonyo Towatoro rong taun kepungkur ing desaku sebut wae jenengku Mak Siti Lingsir wengi Mak Siti lungguh ijen tanpa rawang timpuh ana klasa gelaran karo ngadep sajadah sing mentas kanggo salat tahajud tangane loro tumadah karo lambene umak umi disiake tembung panyuwunan marang Gusti Allah Kang Maha Adil. Gusti, kula nyuwun pengadilan. Aduh Gusti, kula nyuwun pitulungan. Mangkono marambah-rambah pangucape lirih, eluwe dleweran nelesi pipine sing wiwit kendu nyedhaki kisut. Sauntara suasaning wengi ing kampungku bengi kuwi sepi lan tintring kaya kena pangaribawane pitekore mak siti sing lagi nampa petenging lelakon patra peronda tuwa kuwi wis dilakoni lawase pitung bengi wiwit nalika anake lanang sing jenenge Komarudin tumeka pati merga diperjaya dening wong akeh utawa istilahe saiki dimasa. lakon kuwi nalika wanci bubar maghrib Komarudin pamitan menyang emake jari arep dolan sonjo menyang omahe tepungane sing manggon nono kampung sebelah nanging dinteni suwengi muput si anak ora mulih tumeka para isoga tetep ora mulih kang mangkono banget gawe kuatire mak siti nalika wanci awan Komarudin anak lanang sing ditunggu emake kuwi kelakon bali ngomah nanging ora wujud Komarudin jejoko bagus tur gagah nanging mulie Komarudin wis wujud jisim kang kahanane banget renyuhake lan ngeres ngeresi ati awake sak kujur melonyoh kaya daging mentas dipanggang mulie jisim daging panggang kuwi diterke wong akeh lan sawetara saka petugas kepolisian manut pratelane petugas lan wong akeh mau jarene Komarudin mati diperjaya lan diobong merga konangan bakal ngrudo peksa prawan ayu kembang kampung sebelah sing jenenge Farida kejopo bakal ngrudo peksa Komarudin uga niat bakal ngrebut kalung emas sing dinggo Farida. Mangkono katerangan sing ditampa maksiti, Nanging tumrape maksiti, Siti bab kuwi kaya ora ketemu nalar. Apa iya anake lanang duwe tumindak sing kaya ngono kuwi? Awit saksuwene iki Komarudin mujutake anak sing bekti menyang wong tuwa. Sregep nyambut gawe, tekun ngibadahi lan ing lingkungane Komarudin uga ora duwe cacat tumrap sesrawungan. Mula mokal menawa anake lanang kuwi bakal tumindak nista. Nanging Mak Siti mung sawijining randa tuwa melarat lan budu. Katambahan para tangga teparu uga ora ana sing bisa nuduhake dalan yen arep golek pengadilan lan bebener. Mula Mak Siti anane ya mung pasrah nampa kahanan ora bisa tumindak apa-apa. Amung kanthi pawitan naluri kamanungsiane, maksiti duwe keyakinan menawa patine Komarudin merga kena paeka. Lan kanthi pawitan keyakinan menawa Gusti Allah iku Maha Kuwasa lan Maha Adil. Mula randha tuwa kuwi ora kendhat tansah ndedonga nyuwun pangadilane Gusti Allah. pitung dino kepungkur jisime komarudin wis dipetek neng pemakaman umum ninggalake wong tuane yo mak siti rondo tua ringkih tanpa doyo wiwit geblake komarudin saben bengi mak siti tansah nyenyuwun ndedonga marang Gusti Maha Wasisa nyuwun adil sarta nyuwun alusane Komarudin paringono dalang padang Thank Ya wengi sing kaping pitu kuwi wancine gagat bangun. Sajroning lungguh pitekur sing mung dipadangi lampu listrik sing melik-melik, Siti ditekani wewayangane Komarudin anake lanang sing mati pitung dina kepungkur. Anut panyawangi Mak Siti. anak lanang kuwi nganggo sandangan sarwa putih lan katon resik ganti mesem sumanak mewayangane Komarudin mau kondo lirih menyang mak siti wis mak mak ojo banget banget sedih aku bakal tumandang wong-wong sing maeko aku mesti tak rampungi mak mung kuwi sing diucapake wewayangane Komarudin marang emake Husana lap ilang saka pandulu. Maksiti guguk tangisih karo undang-undang jenenge anak lanang. Anak ngger Komar, Komar. Muga-muga kowe ento dalan padang yo, Le. Entuk pengadilane Gusti Ongger oh, Ngger Komar Tak riwang-riwang nyenyuun marang Gusti Allah ya le Sawise kedadian kuwi dina-dina bacute Mak Siti ora kendhat kepara luih mempeng anggone ndedonga kanthi keyakinan menawa Gusti Allah iku satu buwana lan kuwasa sarta rasa marang saliring lelakon kang agal kang alus kang ngeglo kang aling-aling kabeh kapirsan dening paningali Gusti Allah karo tengah tahun sakwise patine Komarudin sing tewas diobong masa nganti dadi daging panggang nalika semono wong-wong wis ora ana sing nyeritakake lan kelingan meneh marang lelakon Gekirisi kuwi. Farida prawan ayu kembange kampung sebelah uga wis krama. Dipek bojo pemuda tunggal kampung anake wong penting ing pemengkon kono jenenge Miswan. Malah samengko Farida wis bobot watoro telung sasinan. Kabeh wis uwah. Yo kuwi Mak Siti. anggone ndedonga lan nyuwun ora tau bosen kaya ora bakal wis yen durung antuk pengadilaning Gusti Kang Maha Adil ing sawijining wektu masyarakat pedunung kampung sebelah geger opya ing pawarto jari ing kampung kuno diteror hantu daging panggang utawa memedi sing wujude kaya wong sing awake sakujur mblonyoh lan gandane sangit kaya daging dipanggang Wiwitane teror kuwi nalika sawijining wengi. Wong-wong pedunung kampung sebelah mambu gondo sangit sing ndulek irung. Gondo mau sedelo, mambu sedelo ilang. Lan mapane ngalih-ngalih saka omah siji menyang omah liyane. Nanging kabeh pedunung kampung padha waroto ngalami nyurup gondo aneh kang dudu sebaine. Wiwitane ya ora padha digagas karo masyarakat kono. Wancine lingsir wengi. Watara jam siji bengi. Jazuli klisian ora bisa turu. Pikirane nglambrang ora genah werna-werna sing dipikirake. Dumadan irunging irup gondo sangit nyolowati sing banget sumegrak ndulek irung. Asale gondo kaya daging dipanggang mau saka njaba hage tangi saka nggone lumah-lumah metu saka omah banjur dekne metu crilang-crileng ulati sakitri omah nanging ora nemu apa-apa ya mung gondo sangit kaya daging sing dipanggang kuisan sansaya ndulek irung dumadakan mak tratap jantunge kaya copot mbuh ora ngerti sangkane weruh-weruh ing ngarepe dasuli wis katon ana wujutan sing banget ngegiri silan gegilan dewek weruh ono makhluk belak gere ya kaya wong nanging saku jurawain melonyoh perno ireng semua bang kaya wujute daging dipanggang lan mawak melonyoh mau ngetokake keluk kemendeng kaya daging sing lagi dibakar wawujutan pingguyu meringis tanpa suara Karu tangane loro kotang katung sawian kaya arep ngerangkul dasuli saknaliko pemuda kampung kuwi bengok-bengok wekasan tiba semaput ora eling apa-apa krele pambengoke dasuli wong tuane sakloronan adi-adine padha gemergah tangi lan nili apa sing dumadi saiba kagetin bareng weruh jajuli katon gemblundung ana latar kanti kanan semaput noralat suwe tangga teparuga padha teko gemeruduk saperlu mertakake apa sing kedadian kuwi bareng wis dieling jasuli banjur cerita menowo mentas diweruhi wujutan sing gegirisi ya kuwi hantu daging panggang wong-wong wiwit cubriya duwe pandonga menawa gandha sangit pau asale saka barang sing ora kasat mata gandha sangit nyolowadi mau kadang ya ilang watara sewengi nganti rong wengi nanging wengi candhake mambu meneh kang jalari masyarakat kampung kono rumangsa ditelor dening barang alus sakwise kedadian kuwi ing keluargane Jazuli ngalami kacilakan. Sing dadi korban ora liya ya Jazuli dhewe. Jalaran kacilakan iku mung sepele. Nalika wanci bubar subuh, emake Jazuli nggodhok banyu kanggo gawe wedang. Mangkono pakulinan saben dinane. Embuh kepiye mula bukane dumadakan kompor jeblok lengo tanah muncrat semburat tengko ngendi-ngendi. ngendi ngendi disusul ureping geni sing ngobong omai jasuli wiwit sokong gandok merambat tekan saumah urepe geni kaya disengkaake tonggo separuh senajan tekane gora telat palandini laku wawo nyirep ubaling geni sing mangan omai jasuli sakwi sing ngentekake separuh luwih saka omah kuwi geni lagi bisa disirep nalika wong-wong padha neliti barang-barang sing dadi korbane kobongan kabeh padha pating berengok alok yen dazuli mati kobong ana dhuwur paturon kahanan banget nrenyuhake awak sakujur nyekangkang blonyoh kaya sate bakar mung sing padha digumumi apa ya ora krasa nalika turu lah kok nganti kobong kok ora tangi terus melayu apa saking penak enggone turu nganti awake kobong isih tetep turu kepati. Mangkono celatune wong akeh sing sarwa ora ngerti lakon iku kedadian. Jisime dasuli dirukti kaya sak lumrahe. Setengah sasi sakwise patine dasuli ing kampung kuwi sek diteror hantu daging panggang meneh. malah nalikane minggu esuk warga kampung padha kerja bakti ngresiki lingkungan miswan teko ning kono lan crita menawa mau bengi mentas ditekani hantu daging panggang ceritane miswan padha karo ceritane jazuli dek anu kae lagi gayeng-gayenge cerita kesaru tekani nanang sing uga cerita disambangi hantu daging panggang padha karo sing dialami miswan wong-wong sing padha kerja bakti padha miris atini kuatir mengkogek ana kedadian sing ora dipengini telung dino candake dinane rebu wancine sesuk miswan lan nanang sing isih tonggolan kanca raket kuwi padha mangkat lelungan nggunakake kendaraan mobil susuki miswan pamit karo bojone jarene arep golek wong pinter bakal disroyo nundung hantu daging panggang sing neror kuwi miswan nyekel setiri nanang lungguh sisi nalika mobil susuki lagi blanter-bantere norawruh sangkan paraning bilahi dumatan rodo sing ngarep bane pecah siji jalari setir ora bisa dikendalini pelayune mobil melompati palang wesi terus bablas njegur jurang tangkine bensin jeblok mobile kobong kacilahkan mau konangan dining wong akeh mungi wani Dene kahanan wis ora ngukup, miswan lan nanang wis kobong, wujute ya kaya daging disate. Mung karyambekane sing sentak-sentik, kaya-kaya awis sasmita ngucapake selamat tinggal marang jagat isine. Jusime miswan lan nanang diangkut mulih direkti sarta dipetak anut satataning adat sing umum lumaku. dina candake sakwise tiwasi miswan lan nanang wong kono padha ngrembug anane hantu daging panggang digatokake karo tiwasi jasuli miswan lan nanang kabeh warga duwe panduga menawa kabeh kedadian mawono sambung rapeti sangsaya banget pandugane para warga nalika Faridaya bojone Miswan sing saiki bobot watara patang sasi mau cerita jarene patine Komarudin sing dimasa nalika semono sejatine ora mergo Komarudin bakal ngrudo peksolan ngrebut kalunge Farida kabeh mau fitnah utawa rekayasane miswan sak koncone ya kuwi jajuli lah terangi cerita mangkono Farida sing mujudake kembange kampung sebelah duwe sesambungan katresnan kelawan pemuda siji kampung ya kuwi Komarudin nanging pemuda liao uga ngesir Farida yokwi miswan Farida ora bisa nampa katresnane miswan awet dheweke wis duwe pilihan yokwi komarudin sing diajak e bisa dadi bojone kagawa rasa cuwolan dendam merga rumangsa ditampik miswan nuli ngracik cara sandi utawa rekayasa sing direwangi kanca kancane nalika wanci jam songo bengi komarudin mentason jo metu soko mai farida ono tengah dalan dibengoki maling dining miswan jasulila nanang prasasat mungsa kedaping netro komarudin wis dikepung para wargo banjur miswan sing aweh obo-obo wekasane komarudin pemuda apes kuwi dikamplengi digebuki rame-rame lan disiram bensin lan diobong. pemuda peswi babar pisan orang ngerti kentang kimpule perkoro mau bengok bengok jerit jerit jaluk tulung nanging warga sing podo merawoso kaya kaya wis kepanjingan iblis sahinggo orang duwi pelas babar pisan komarudin tewas kanti kahanan blonyoh malah wis rupa sate menungso dening miswan sak konco farida diketik lan diancam supaya ora kena cerita sing sak lugune menyang sapa wae dikon ngaku menawa bakal diudo peksolan bakal dirampok dening pemuda apes iki setahun sakwise Komarudin mati di masa Farida sida dipek buju miswan. Anane Farida gelem dipek buju miswan mergo diancam bakal diperjoyo lan yen ora gelem nglakoni. Wekasane dheke manut wae. Nanging selawase dadi bojone miswan saben nindakake saresmi karo sing lanang ya kuwi ngladeni miswan. Yen lagi tumeka nges-ngesing rasa rumangsane Farida ora lagi ngladeni miswan. nanging sing diadepi sarta diladene kuwi Komarudin. Mangkono saben-saben Farida nindakke kewajibane. Kuwi cerita Farida karo tangga teparo. ing tengah wengi sing sepi nyenyet mak siti wong tuane komarudin jenat lagi pitekur ndedonga lan nyuwun marang Gusti Maha Kuwasa lan Maha Adil nalika lagi kusuk oleh ndedonga rondo tuwa kuwi ditekani wewayahane komarudin sing nganggo sandangan sarwa putih lan resik kanti mesem wewayahan komarudin mau kondo menyang maksud Wis aja sedih mak kabeh wis rampung aku kujekno supaya antuk dalan padan lang pinaringan papan sing becik yo, mak kuwi sing diucapake wewayangane Komarudin banjur mak Siti mungkasi anggone ndedonga lungguh tenger-tenger luwe dleweran nelesi pipine sing wiwit kendu sansaya gedhe rasa percayane marang panguwasa lan kadilaning Gusti Allah sing asifat langgeng tanken ken oh iki cerita hantu daging panggang bersama tim Cimat.